انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد Hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na walioamini katika uhai wa duniani na siku wataposimama mashahidi. Yauma la yanfa'u adh-dhalimin ma'dhiratuhum ولهم اللعنة ولهم سوء الدار siku ambayo hautawafaa madhalimu udhuru wao nao watapata laana na watapata makazi mabaya kabisa walaqad atayna Musa alhuda wa awrathna bani Israila alkitab hudan wa dhikra liulil albab Na kwa hakika tulimpa Musa uongofu na tukawarithisha wana wa Israeli kitabu ambacho ni uongofu na ukumbusho kwa wenye akili. Fasbir inna wa'da Allahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli Naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله innahu huwa al basir Hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho wowote uliowajia hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu na wala huo hawaufikili basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kuona لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu lakini watu wengi hawajui وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون na kipofu na mwenye kuona hawalingani na walioamini na watendao mema hawalingani na muovu ni machache mnayoyakumbuka إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكيكا ساعة تفيكا نايو هين شكا لكن وتوينجي هواميني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين na Mola wenu mlezi anasema niombeni nitakuitikieni kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam wadhalilike الله أكبر الله أكبر Hakika sisi bila shaka tunanusuru mitume wetu na waumini katika maisha duniani kwa kulipiza juu ya maadui wao na kusimamisha hoja juu yao. Na siku ya kiyama watasimama mashahidi washuhudie kwamba mitume wamefikisha ujumbe wao na washuhudie kwamba makafiri waliokadhibisha siku ambayo madhalimu hautawafaa udhuru wao kwa yale walioyakosa kuyatenda duniani nao watapata lana yani watafukuzwa kwenye rehma na watapata makazi maovu kabisa na hapa kwamba tulimpa Musa cha kuongea kwendea haki na tukawarithisha wana wa Israeli Taurati yenye kuongoa na yenye kuwakumbusha wenye akili zilizo nzima ikiwa umejua tuliokusimulia basi subiri yewe Muhammadi kwa maudhi yanayokupata. Hakika hadi ya Mwenyezi Mungu ya kukunusuru wewe na kuwanusuru waumini ni kweli sio geuka. Nataka maghfira kutoka kwa Mola wako mlezi kwa hayo ambayo kwa mnasaba wako wewe huisabiwa kuwa ni dhambi. Na mtakase Mola wako mlezi na kila upungufu kwa mtakaso unaoambatana na kumsifu jioni na asubuhi. Hakika hao wanajadili katika dalili za Mwenyezi Mungu bila ya hoja iliyotokana na yeye mtukufu. Hamna vifuani mwao ila kutaka ulua, ubora wasifuate haki wala huko kutaka kwao ulua ubora hakwafikishii walitakalo. Basi wewe iombe hifadhi kutokana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye hakika ni mwenye kuenea kila kitu kusikia kwake na kuona kwake. Ninaapa bila shaka kuziumba mbingu na ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuumba watu. Lakini wengi wa watu wametupa elimu wakawa hawaamini kufufuliwa juu ya kukubali kwao kwamba yeye ndiye muumba mbingu na ardhi. Na hawawi sawa kipofu asiyeiona haki na mwenye kuijua wala hawawi sawa wema wenye kuamini na wakatenda mema na muovu wa itikadi na vitendo. Ni kwa uchache, uchache mno ndiyo mnakumbuka yenye watu. hakika kiyama kitakuja tu, hapana shaka yoyote. Na lakini wengi wa watu hawasadiki. Na anasema muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, niombeni na miita kupeni Hakika wale wanatakabari hata wakakataa kuniomba wataingia jahanamu nao ni madhalili wanyonge.